ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพ่อครัวผู้เขา ไม่ฉลาดเฉียบแหลมทำการบำรุงเลี้ยงพระราชา หรือมหาอมาตย์ของพระราชา ด้วยซุปชนิดต่างๆ ที่มีรสเปรี้ยวบ้างรสขมบ้าง เผ็ดบ้าง หวานบ้างรสเฝื่อนบ้าง ไม่เฝื่อนบ้างเค็มบ้าง จืดบ้าง Pickles. Suppose a foolish, incompetent, unskilful cook were to present a king or a royal minister with various kinds of curries, sour, bitter, pungent, sweet, sharp, mild, salty, and blunt. แต่ว่าพ่อครัวนั้น ไม่สังเกตรสอาหารของตนว่า วันนี้ อาหารหรือซุปของเราชนิดนี้ ท่านชอบใจ หรือท่านรับซุปนี้มาก หรือท่านชมซุปนี้วันนี้พัดคืออาหารหรือซุปของเรา มีรสเปรี้ยวจัดท่านชอบใจ หรือท่านรับซุปที่มีรสเปรี้ยวจัด หรือท่านหยิบเอาซุป ที่มีรส อย่างนี้ วันนี้ ท่านรับอาหารและซุปที่มีรสขมจัด วันนี้รับที่มีรสเผ็ดจัด หรือรสหวาน หรือรสเฟื่อน หรือรสไม่เฟื่อน หรือรสเค็ม หรือท่านชอบใจอาหาร หรือซุปที่มีรสจืด ท่านรับอาหารที่มีรสจืด หรือท่านชมซุปรสชาติต่างๆไหนๆ ดังนี้ พ่อครัวนั้นก็ย่อมไม่ได้เครื่องนุ่งหม่มไม่ได้ค่าจ้าง ไม่ได้รางวัลข้อนั้นเปรตไรเล่า เพราะว่าพ่อครัวนั้นเป็นคนเกลาไม่ฉลาดเฉียบแหลม ไม่สังเกตเรื่องหมาย แห่งอาหารของตน The foolish, incompetent, unskillful cook does not pick up the sign of his own master's preference, whether today this curry pleased my master, or he reached for this one, or he took a lot of this one, or he spoke in praise of this one, or the sour curry pleased my master today, or he reached for the sour one, or he took a lot of the Sour One, or he spoke in praise of the Sour One, or the bitter curry, or the pungent curry, or the sweet curry, or the sharp curry, or the mild curry, or the salty curry, or the blunt curry, please my master, or he spoke in praise of the blunt one. That foolish, incompetent, unskillful cook does not gain gift of clothing, wages, and bonuses. For what reason? Because the foolish, incompetent, unskilled cook does not pick up the sign of his own master's preference ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้เข่าไม่ฉลาดเฉียบแหลมย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย แต่เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ จิตกลับไม่ตั้งมั่นยังละอุปกิเลสไม่ได้ เพราะเธอไม่สำเนียกนิมิตนั้น เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ หรือพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ หรือพิจารณาเห็นธรรม ในธรรมทั้งหลายอยู่ เป็นผู้มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนั้น จิตกลับไม่ตั้งมั่น แล้วก็ยังละอุปกิเลสไม่ได้ เธอไม่สำเนียกนิมิตนั้น เธอนั้นย่อมไม่ได้ทำเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน และไม่ได้สติสัมปชัญญะ ข้อนั้นพระเหตุไรเล่า พระเหตุว่าภิกษุนั้นเป็นคนเกลาไม่ฉลาดเฉียบแหลม ไม่สำเนียกนิมิตแห่งจิตของตน so too ิกุส l Here some foolish, incompetent, unskilful piku dwells, contemplating the body, in the body, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world, while he dwells contemplating the body in the body, his mind does not become concentrated his corruption are not abandoned. He does not pick up design. He dwells, contemplating feelings in feelings, mind in mind, phenomena in phenomena, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world, while he dwells or his mind does not become concentrated. His corruptions are not abandoned. He does not pick up the sign. The foolish, incompetent, unskilful people does not gain pleasant dwellings in this very life, nor does he gain mindfulness and clear comprehension. For what reason? because the foolish, incompetent, unskilful l Piku does not pick up the sign of his own mind ภิกษุทั้งหลาย แต่เปรียบเหมือนพ่อครัวผู้มีปัญญา ฉลาดเฉียบแหลมบำรุงพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชา ด้วยสูปะคือซุปชนิดต่างๆ ที่มีรสเปรี้ยวบ้าง รสเผ็ดบ้าง รสหวานบ้าง รสเฟื่อนบ้าง รสไม่เฟื่อนบ้าง รสเค็มบ้าง รสจืดบ้าง พ่อครัวนั้นย่อมสังเกตรสอาหารของตนว่า วันนี้ อาหารและแกงของเราชนิดนี้ ท่านชอบใจ ท่านรับแกงนี้ หรือหยิบแกงนี้มาก ท่านชมแกงนี้ วันนี้อาหารและแกงของเรา มีรสเปรี้ยว วันนี้อาหารและแกงของเรา มีรสขม รสเผ็ด รสหวาน รสเฟื่อน รสไม่เฟื่อน หรือรสเค็ม หรือรสจืด ท่านชอบใจอาหาร และแกงที่มีรสนี้ ท่านรับอาหารและแกงรสนี้ ท่านหยิบเอารสนี้ หรือท่านชม รสนี้ดังนี้เป็นต้น พ่อครัวย่อมได้เครื่องนุ่งหม่มได้ค่าจ้าง ได้รางวัลข้อนั้นพระเหตไรเล่า เพราะเหตุว่าพ่อครัวนั้นเป็นคนมีปัญญา ฉลาดเฉียบแหลม สังเกตรสอาหารของตน suppose because a wise competent skillful cook were to present a king or a royal minister with various kinds of curries, sour, bitter, pungent, sweet, sharp, mild, salty, and bland. The wise, competent, skilful cook picks up the sign of his own master's preference. Today, this curry pleased my master. All he spoke in praise of this one. That wise, competent, skillful cook can give of clothing, wages, and bonuses. For what reason? Because that wise, competent, skillful cook pick up the sign of his own master's preference ข้อนี้ฉันใดคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา ฉลาดเฉียบแหลม ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสติ สัมปชัญญะกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ จิตย่อมตั้งมั่นละอุปกิเลสได้ เธอย่อมสำเนียกนิมิตนั้น ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ย่อมพิจารณาเห็นธรรม ในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมตั้งมั่นละอุปกิเลสได้ เธอย่อมสำเนียกในนิมิตนั้น เธอนั้นย่อมได้ทำเป็น เครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน และได้สติสัมปชัญญะก้อนนั้นพระเหตุไรเล่า พระภิกษุนั้นเป็นผู้มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลม สังเกตนิมิตแห่งจิตของตน so too pickles here some wise competent Skillful Pico, dwells contemplating the body in the body, ardent, greatly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world, while he dwells contemplating the body in the body, his mind becomes concentrated, his corruptions are abandoned he picks up the sign. He dwells contemplating feelings in the feeling, mind in mind, phenomena in phenomena, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world, while he dwells contemplating phenomena in phenomena, his mind becomes concentrated. His corruptions are abandoned. He picks up that sign. The wise, competent, skilful Bhikkhu gains pleasant dwellings in this very life, and he gains mindfulness and clear comprehension. For what reason? Because the wise, competent, skilful Bhikkhu picks up the sign of his own mind.